batzuek uh, pentsaketa behiak ukan dituzte, uh, uh, deskubritu edo berdeskubritu ditugu uh, gauza edo balokri batzuk, zer dene importantea, pixka argemanen uh, balokria eta augusia. Bon. Eta guain normaltasunarat itzuzen gira, denak. Normaltasunarat edo anormaltasunarat eta lehengo mundua edo sistema eh, biltzen da, baina eh, ohmarat egan aiten eh, gaitu. Ta horrean guk piskat nahi genuen plantatu galdera bat, bako txari, to, eta anormaltasuna rat hau egefusatzen bagenu, genu, zenolako autuak uh, ukanen genituzke, eta zenolako mundua gizartea bizia eh posibilitate